die dag kom en hy brand soos een wind. Die wat teen God in opstand is, allemaal wat verkeerd doen, zal die kaaf wees, en hulle sal verbrand worden dier die dag wat kom, sê die Heere die Almachtige. Daar sal van hulle nie een wortel, nie een tak oorblij nie. Maar vir julle wat eerbied het vir my naam, zal die zoon van redding skyn met genezing in sy strale. Julle sal vry word en bok spring soos vetgemaakte kalvers. Jelle zal die goede Lucis vertrap dat hulle soos stof onder jelle voeten wordt die dag als ik ingrijp, sê die Heere die Almachtige. Onthou die wet van my dienaar Mooses, die voorschriften en die bepalings wat ik aan mom behoor heb gegeven het vir die hele Israël. Ik gaan vir jelle die profeet Elia stier voordat die dag van die Heere kom, die groot, die verschrikkelijke dag. Elia sal vaders en kinders met mekaar versoen zodat so ik ek nie hoef te kom in die land heeltemal vernietig nie.